Приложение. Я решил привести список писателей, поэтов, книг, пьес и стихов, обсуждаемых или упоминаемых в этой книге. Абдайк Джон. Супружеские пары. Слезы моего отца. Джон Абдайк. Couples. My Father's Tears. Барбари Мюриэл. Элегантность ежика. Muriel Барбери, The Elegance of the Hedgehog. Бих Ишмаэль, завтра я иду убивать. Воспоминания мальчика-солдата. Ишмаэль, Бих, A Long Way Gone. Беннет Аллан, непростой читатель. Аллан Беннет, The Uncommon Reader. Библия, The Holy Bible. Бишоп Элизабет, Элизабет Бишоп, Боланьо Роберто, Озверевшие сыщики, Роберто Боланьо, The Savage Detectives, Брукс Джеральдина, Март, Люди книги, Джеральдин Брукс, Марч, People of the Book, Будда Алмазная сутра, The Buddha, The Diamond Cutter Sutra, Бэнкс Рассел «Континентальный дрейф», Рассел Бэнкс «Континентал дрифт», Вайзи Марина, Марина Вайзи, Веллер Шейла, Девушки как мы, Шейла Веллер, Girls Like Us, Визель Элли, Ночь, Элли Визель, Night, Вудхаус, Вук Герман, Бунт на Кайне, Марджори, Ветры войны, Херман Вук, The Cain Mutin, Марджори, Моргенстар, The Winds of War, Вулф Джеффри, Герцог обмана, Джеффри Вулф, The Duke of Deception, Гарднер, Эрл Стэнли, Голдинг, Уильям, Повелитель мух, Уильям Голдинг, Lord of the Flies, Грасс Гюнтер, Жестяной барабан, Гюнтер Грасс, The Tin Drum, Графтон Сью, Даль Роальд, Чарли и шоколадная фабрика, Роальд Даль, Чарли and the Chocolate Factory, Данте Алигьери, Чистилище, Данте Алигьери, Пургаторио. Даут Сиобхан, Денис Патрик, тетя Мэйми, Патрик Денис, Ант Мэйм, Джером Клапка Джером, трое в лодке, не считая собаки, Three men in a boat, Джованни Никки, Джонсон Бен Волпоне, Джонсон Крокет Гарольд и Фиолетовый Мелок, Crockett Джонсон, Harold and the Purple Crayon, Дидион Джоан, Год магического мышления, Книга общей молитвы, Джоан Дидион, A Book of Common Prayer, The Year of Magical Thinking, Диккенс Чарльз, Дюпре, Нэнси Хач, Сигл Берни, Любовь Лекарства и чудеса. Берни Сигел, Love, Medicine and Miracles. Ипсон Генрик, Гедда Габлер. Икс Малкольм, автобиография Малкольма Икса, рассказанная Алексу Хейли. Malcolm X, The Autobiography of Malcolm X as told to Alex Haley. Ирвинг Джон, Молитва об Оуэне Мини. Джон Ирвинг «A Player for Owen Mini». Ишервуд Кристофер «Прощай, Берлин». Кристофер и ему подобное. Кристофер Ишвуд «The Berlin Stories», «Christopher and His Kind». Йонг Эрика «Я не боюсь летать». Эрика Йонг «Fear of Flying». Кабадзин Джон «Самоучитель по исцелению», «Практика медитации». Возвращение к собственным чувствам. Джон Кабадзин, Full catastrophe living, wherever you go, wherever you are, coming to our senses. Кайзер Уолтер. Камара Мариату. Кусочек манго с участием Сьюзен Макклелланд. Мариату Камара. The Bite of the Mango with Сьюзен Маккелланд. Кеннеди Джон Фитджеральд. Профили мужества. Profiles in Courage. Кинг Элизабет. Кини Кэролайн. Серия про Нэнси Дрю. Кэролайн Кин. Нэнси Дрю Сириес. Коннелли Карен. Клетка ящерицы. Карен Коннелли. The Lizard Cage. Конройд Пэт. Великий Сантини. Котарил Колин. Крамер Ларри, Кристи Агата, Кэрол Льюис, Алиса в стране чудес. Adventures in Wonderland. Лаваль Виктор, Большая машина. Виктор Лаваль, Биг Машин, Ламот Анна, странствующая благодать мысли о вере. Ан Ламот, Traveling Mercies. Ларсон Стик, девушка с татуировкой дракона. Стик Ларсон «The Girl with the Dragon Tattoo», Лахири Джумпа «Толкователь болезней», «Тезка», «На новой земле», Лахири Джумпа «Interpreter of Maladies», «The Namesake», «An Accustomed Earth», Леон Дона, Лив Монро, Фердинанд с иллюстрациями Роберта Лоусона – Monroe Leaf, The Story of Ferdinand, illustrated by Robert Lawson, Лихейн Деннис, Льюис Кэрролл, Хроники Нарнии, The Chronicles of Narnia, Макбрайт Джеймс, Цвет воды, The Color of Water, Макдермит Велл, Маклин Алистер, Пушки острова Наварон, куда залетают орлы, ураган с острова Наварон, сувенир или кукла на цепочке, The Guns of Navarone, The Eagles Deer, Force 10 from Navarone, Puppet on a Chain. Макьюэн Ян на берегу. Он Чесил Бич. Ман Томас, Тонио Крегер, «Смерть в Венеции», «Волшебная гора», «Марио и волшебник», «Иосиф и его братья». «Death in Venus», «The Magic Mountain», Mario and the Magician», «Joseph and his Brothers», «Марш на ее», «Мелвилл Герман», «Билли Бад», «Мердок Айрис», «Миллер Артур Смерть комивояжора. Death of a Salesman. Мистри Ройнтон. Хрупкое равновесие. A Fine Balance. Митчелл Маргарет. Унесенные ветром. Gone with the Wind. Мичонер Джеймс. Молитвенник. The Book of Common Prayer. Морингер. Нежный бар. The Tender Bar. Моррисон Тони, Моэм Сомерсет, Бремя страстей человеческих, Разрисованная вуаль, Церковный служитель. Of Human Bandage, The Painted Veil, The Verger, Минудин Даниэл, Другие комнаты, другие чудеса. In other rooms, other wonders. Монро Элис, Слишком много счастья. Too much happiness. Нагараджуна, 70 строф о пустотности, 70 verses of emptiness. Немировский Ирен, французская свита, Suite française. Несбит Эдит, Дети железной дороги, The Railway Children. О'Хара Джон, Свидание в Самаре, Appointment in Samara. Обама Барак. Мечты моего отца. Dreams from my father. Оден. Музей изящных искусств. Музей де Бозар. From collected poems. Оливер Мэри. Почему я проснулась рано? Why I wake early. Олкот Луиза Мэй. Маленькие женщины. Little Women, Осборн Фрэнсис, Беглянка, The Bolter, Остин Джейн, Порецкий Сара, Пауш Рэнди. Последняя лекция при участии Джеффри Заслоу, The Last Lecture with Jeffrey Zaslow, Педерсон Сьюзен, Элеонора Рэтбоун и политика сознания. Eleanor Rathbone and the Politics of Consistence, Пинтер Гарольд, Сторож, Пинчен Томас, Прайс Рейнольдс, Праздник сердца, Feasting the Hut, Рассерт Тим, Большой Раз и я, Big Russ and Me. Рейнольдс Дэвид, Руководство по конструктивной жизни, A Handbook for Constructive Living, Рескин Джон, Робертсон, Робинсон Мэрилин, Домашний очаг, Галаад, Дом, Housekeeping, Галаад, Home, Роде Дэвид, Рубен Дэвид, все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить. Everything you always wanted to know about sex dicks, but Were Afraid to Ask. Ренсом Артур. Ласточки и амазонки. Swallow and Amazons. Седарис Дэвид. Сендак Моррис. Там, где живут чудовища. Ночная кухня. There the wild things are in the night kitchen. Смит Александр Маккол. Дамское детективное агентство номер один. Чудо скоростных моторов. The number one ladies detective agency, The Miracle at Speedy Motors. Солженицын Александр, архипелаг ГУЛАГ. The Gulag Archipelago. Сосеки Нацуме, сердце. Стегнер Уоллес, останется при мне. Crossing to Safety. Стейхен Эдвард, род человеческий с вступлением Карла Сендберга, The Family of Man, пролог by Карл Сандберг, Стивенс Уоллес, Стоун Лидия, Розовый ослик Браун с иллюстрациями Мэри Дуайер, Pink Donkey Brown, illustrated by Mary Duayen, Stout Elizabeth, Olivia Kitteridge, Тайлстон Mary. Сила на всякий день и всякую нужду. Daily strength for daily needs. Т. Джозефина. Мистификация. Брат Фаррар. Текарей Уильям Мейкпис. Тойбин Колм. История ночи. Пронзающий тьму. Мастер. Бруклин. The Story of the Night. The Blackwater Lightship. The Master, Бруклин, Толкиен, Хоббит, Властелин колец, The Hobbit, The Lord of the Rings, Томас Майкл, Упавший человек, Man Gone Down, Тревор Уильям, Путешествие Фелиции, Фелициa's Journey, Уильямс, Теннесси, Трамвай желания, С. Streetcar Named Desire. Ульман Лив. Уолдо Ральф Эмерсон. Фитджеральд Зельда. Фитджеральд Скотт. Флеминг Ян. Пиф-паф, ой-ой-ой. Читти-читти, бэнг-бэнг. Фоллет Кен, столпы земли. The Pillars of the Earth. Форбс Эстер. Пол Ревир и мир, в котором он жил. Джонни Тремейн. Пол Ревир and the World He Lived In. Джон Тремейн. Форстер. Говардс Энд. Франк Анна. Убежище. Дневник в письмах. The Diary of a Young Girl. Хаггада. Хайсмит Патриция. Цена соли. Талантливый мистер Рипли. Незнакомцы в поезде. Strangers on a Train. The Price of Salt. The Talented Mr. Ripley. Хамид Мохсин. Упорный фундаменталист. The Reluctant Fundamentalist. Холлеран Эндрю. Хосейни Халед. Бегущий за ветром. Тысяча сияющих солнц. The Kite Runner. A Thousand Splendid Suns. Хелберстем Дэвид, Самая холодная зима. The Coldest Winter. Halpern Susan, Этикет болезни. The Etiquette of Illness. Child Julia, Уроки французской кулинарии. Mastering the Art of French Cooking. Чунг Синди, Мне плохо. I'm Sorrow. Чепмен Роберт, Билли Бад, Билли Бад Play and Screenplay with Louis O'Cox, Шекспир Уильям, Король Лир, Отелло, Уильям Шекспир, Кинг Лир, Отелло, Шефер Питер Эквус, упражнение для пяти пальцев, Эквус Five Finger Exercise, Шоу Джордж Бернард, Святая Иоанна, Сент-Джоан. Эггерс Дейв, Элиот, Убийство в соборе, Murder in the Cathedral, Юрис Леон. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Август 2019 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков.